Embandizo esura ya 15 Endagano ya Ruhanga na Abraham Ebyo kabyaoire omukama agambira Abraham omukubonekerwa ati Abraham otatina inyendigabo yawe emperwa yawe eribanyingi Kyonka Abraham amubazate Waitu mukama Ruhanga orantungaki kubana ikarantaina mwana omusika omwange ni Elieza owa Damasco Atiti wantungire ruzaro omusika wange mwiru ayazalirwe omwange Aho mukama amugambira ati Ogutali kusikira mutabani wawe owo yezalire niwe aliba musika wawe Amuturukia eru amugambira ati lalamire iguru obalenya nyinyi kora abanoshobora kuzibara Amara amugambira ati nikona abaijukuru bawe bali babangi batyo Abrahamu ayesigo mukama omukama nawe ashemererwa Abrahamu amusima kandi amugambira ati inye mukama ayakwire uli eya abakalidayo ensegi kugikuwa obutaka kyonka Aburamu amubazati waitu mukama ruhanga ndamanyanta oko ndigitwara Ruhanga amugambira ati Ndetera enyana y'emyaka eshatu emburabuzi y'emyaka eshatu empaya yentama y'emyaka eshatu ekiba n'entunguru ibanto ebi byona abimuletera ruwanga kabiri buli rubaju arubyamika arurebeshainye norundi kyonka ebinyonyi tiya byashize kabiri orwo ebiyungu byatonyire amitumbi aburamu abibinga kezo bali atobeire aburamu akwatwa oturo twamani no butini bungi awom kama amugambirate omanyire kimu okoba ijikurubawe balifurukira omunsi etali yabo mara bali babairu kandi baligingizibwa emyaka bikumi bina nawe eyanga lilibaindura bairu ndiri bonabonya anyuma orubali ruga omunsegyo balija neitunga lingi kandi iwe wenene olifa omumirembe olizikwa orujwi rwasindikire orundi bayikuru bawe abo muzarwagwa kanai nibo baligaruka munu enshonga abamoli tinka babingiremu oroba takamfakalire muno nkagoba a ah, kubabona bonye Ezoba kali abaire lyatubere no mwirima gwakwasire leba orushwa ruli kutunka omwika norumuli ruli kulabagira bijja biraba omugati yebichweka ebi Kirekyo mukama akolenda gano na Abraham na Gambati bawe ndi ba ensegi kwema amwiga wa Misiri kuika amwiga ogwango ogwa Efrat ensi yabakeni abakenizi abakadamoni abahiti abaperizi abalefai abaamoli abakanaani abagirigashi n'abayebusi